musico cun fratigas. Musico cae esperanto estas parentsai. Ili ambau varmigas coroin, altigas spiritoin, cae cun fratigas popoloin. Forta exemplo pritio estas la orchestro cion formis antau quelca iaroi la argentina musicisto Daniel Barenboin, cio consistis el iudai kai palestinae musicistoi cerle al pazzo. Antau kel kai tagoi simila sento de fratezzo cun ligis la popoloin in Polan kai Brasilan pro musico. Gin causis la du semaina visito al Brazilo de la internazie conata kai respecte gata pola orchestrestro Stanislav Skrovacevski. Li venis por serio da concertoi ce la maiesta salono San Paolo, fronte alla loca stata sinfonia orchestro. Skrovacevski estas eminenta figuro en la mondo de musico. En sia naudec unu iara agio, li montris en San Paolo mirindan energion. Li comencis sian carrieron tui post la dua mond milito, kiel talenta pian ludisto. Tamen, leso je un umano subite interrompis tion carrieron cae conducis lin al gvidado de orchestroi. Citiel li famigis, laborante comence en Pollando, poste en Usono cae Angluio multae disco registrajoi conservas lian raffinitan capablon sonigi orchestroin per brilla harmonio. Ocase de citiu visito al Brasilo, li havis la centemon al porti en sia repertuaro unu aparte specialan componajon de alia polo. Inter aliai classicajoi li presentis la etan hoc minutan tragican uverturon de Andrei Panufnik. Cetio componisto havas cortusan viv historion. Li travivis la ocupadon de Varsovio fare de naziai trupoi dum la iaroi post mil naucent Pro la tiama massacrado de judoi mortis lia frato. Tiun componajon li creis mese de tiui terurajoi, cae la originalo perdigis en la chaoso. Post la milito, li revenis Varsovion, sed ne retrovis la partituroin. Li devis rescribi ilin. Tiu estis lia unua simfonietza componajo, cae restis kiel simbolo de sentes primo contra o milito cae perforto. Du aliae sinfonioi perdigis por ciam. Multain aroin poste Panufnik vergis aliaen musicajoin kiel proteston contra o massacroi fare de la comunisma regimo. Sen depende de sociai signifoi, liai postai simfonioi cae concertoi attingis tut mondan reconon en la panoramo de la musico en la dudeca iarcento. Li mortis en Londono en la iaro 1991. Ciam la mita dirigento Skrovacevski al portis alla popolo tiun signifo plenan componajon de sia cun naziano Panufnik, certe li havis ian intenson. La Brasila popolo clare comprenis gin, cae reagis per sento de profunda solidarezzo. Ien brilis la potenzo de musico. Per YouTube eblas ausculti la hoc minutan anim scuan tragican uverturon de Andrei Panufnik.